Ja, velkommen til eh, det tredje sendinga av eh, Karens, eh, eller Radio 69s Kjendisnews. Og Karen sitter klar med den første nyheten. Og saken kommer fra kjendis- eller sladderbladet Se Hør, gjør det ikke det, Karen? Hei til deg, aller først. Hei. Du sitter klar med en nyhet som du deler med oss. Det er bare å lese over det. Det er du som skal presentere nyheten. Og så må du snakke midt, rett inn i mikrofonen. Det er det som er så fucked up. Da. Jo, Mar Mari fra Farmen er forelska. Skal jeg ta og sette mikrofonen sånn at du, du får prata inn igjen? Nei. Så du bare sitter der? Så Vent, da. Sånn. Sånn. Du trenger ikke mer nå. Du snakka ved sida av mikrofonen. Men det blir kjempefint. Er, vi, er det samtale nå? Ja. Jeg har tid til å fikse det. Sånn. Ok. Da ble det bra. Så må du ha mikrofonen. Ja, det er bare å lese i vei. Det er ikke, jeg vet jo ikke hva jeg skal lese herfra. Det er ikke stilleradio. hva var nyheten? Mari er forelska fra Farmen. Mm. Og hva syns du om det? Har ikke noe mening om. Det var noen jævlig dårlige nyheter du kom fram med, Karen. Du har ikke noen ting. Jo. Ja. Hvem syns du burde vinne Farmen? Og hva syns du om uh, Jeg ser ikke så mye på det, men uh, eh, Så gikk du på det når du kom inn fra skolen uh, hver dag? Ikke hver dag. Ja, så å si hver dag når du ikke er på trening. Ja. Og hvem har vokst fram som din eh, største favoritt der? Er det en gutt, eller er det en jente? Nei, du, det veit jeg ikke. Jeg er ikke så opptatt av at det er noen som vil vinne. Så skal du bare følger med, altså. Ja. Mm. Syns du de er noe flinke til å jobbe? Noen. Mm. De syns du er litt eh, treig og for dårlig? Hun, hun har gått ut. Jeg husker ikke hva hun het. Nei. Syns at Men du, eh, Jeg husker ikke hva hun heter. Jeg er ikke sånn Syns at eh, Mari fortjente å ryke ut? Nei. Nei. Flink hun. Mm. Så andre, eller på Farmen så påstod de at hun jobba litt for lite og var litt for slapp. Ja, det vet Brukte jeg ikke. flere timer på en ting som kunne tatt fem minutter. Mm. Har du noen flere nyheter, Karen? Den pratsomme Karen? Hold kjeft, da. Eh, Magnus Carlsen. Mm -hmm. er han er verdensmester. Ja, er du imponert over uh, hans innsats? Ja. Syns han er smart? Er ja. Det, kunne du noen gang se Eller kan du se for deg sjøl som en Som en god sjakkspiller? Nei. Nei. Greier ikke noe heller. Jeg greier ikke Så du har ikke prøvd uh, prøvd eh, online eh, sjakk, hvor du får eh, veiledninger og diverse. Ja, jeg tror jeg har spilt sjakk før, men jeg veit ikke egentlig hvordan man gjør det. Ja, for da får du sånn du, få, du får de grønne feltene, vise hvor du kan flytte Ja, bare flytte brikker, da. Flytte de. Ja, det er, får jo dårlig utfall da, hvis du bare flytter dem helt tilfeldig. Men den kan jo Følger du til et feiltrekk, så kan du være helt uh, fucked bare med et feiltrekk. Så det er mye, mye greier. Imponerende at han greier å tenke så langt fram i tid. Det er jo flere, flere millioner løsninger på det. Hvor lenge tror du han kommer til å være verdensmester? Jeg tror han kommer til å være verdensmester i to år, jeg. For det er det han er verdensmester. Og så må han kjempe om verdensmestertittelen på nytt. Var det ikke en han derre indiamannen som Han har vært verdensmester i 20 år eller noe sånt? Ja, han har vært verdensmester ganske lenge. Ja. Og han har da vært innom, så vidt jeg har forstått, hvert andre år og forsvart tittelen. Mens eh, nå var det slutt, for nå kom eh, Magnus Carlsen fra bitte lille Tønsberg og eh, dro igjen den seieren. Ja. Ikke noe, så du har ikke prøvd sparkchess.com, altså? Nei. du kan spille Nei, du vet hva det gir deg. Du kan koble til Facebook, og så kan du spille online med dine koble venner. Koble til Facebook? Ja, kommer du på Facebook og har spilt sjakk, da? jeg tapte så ja, det, hardt. Ja. Det kan du velge sjøl, da, men uh, det kan komme opp hvis du vil, ja. Okay. Flere nyheter fra sladrebladet uh, eh, Se og Hør. Jeg har én til, hvis jeg har den ja, her. Er. Ja. Det er uh, Steven Gerrard. Det er en fotballspiller. Steven, Gerrard. <laughs> Liverpool midtbanespiller. Han lar fotballfrua løse, sløse fritt med penga. Hva syns du om det? Syns du det er eh, at uh, det burde vært litt eh, grann, restriksjoner på pengebruken? Nå skal jeg si hva hun har kjøpt seg. Greit. En jakke til 7500, en bukse til 6300 og en veske til 18 000. Hva faen? Ja, det er Unnskyld dyrt. Meg. Det er dyrt, det, vet du. En veske til 18 000? Ja. Hva er den dyreste veska du har? Hva koster den? Uh, Nummer 200-300, eh, jeg er ikke sikker, jeg. Mm. Det er ikke Syns- mye, i hvert fall. Syns du det er nok for en veske? Ja. Mm, du er ikke så interessert i bruker vesker sjøl. Du er mer interessert i de skoa dine. Du kjøper jo da en hel haug med sko som du ikke bruker. De dyreste skoene her er øh, 700-800. Nei, mer enn Ja, det. da Nei, det det. er jeg helt sikker på. jeg er ikke sikker. jeg. Så ikke noe glad i Eller f- Jo, også hun dattera har øh, hun ene dattera har også væske til 25 000. Og hun er ni år. Ni år, ja. Ja ja. Begynner tidlig. Ja, Og hun andre, Lexi, er sju år, og også 15 000 for uh, ja. en væske. Det er jo Men det er jo Steven Gerrard som kjent tjener ganske mye penger, da, så det er ikke sånn en stor sum av det han totalt tjener. Og hva er bu Boots for noe eller annet? Boots? Ja. Er ikke det en sko? Ja, det er jo der lille dattera på to år har sko til 1000 kroner. Til 1000? Ja. 1000 kroner? Ja. Er, det liksom to Nå år? Nå durrer det fælt her. Nå durrer det ikke. Nei. Nei. Og så har så, jeg ikke noe mer. Er, hvor gammel er hun? To. To år, så har du sånne bitte små sko til 1000 kroner? Ja. Sånn ja. rosa. Akkurat 1000 kroner kan jeg ikke si er så veldig sjokkerende. For små sko? Ja, men herregud, det er jo øh, Steven Gerrard. Han lever jo, lever jo det rike liv. Og i helvete, han tjener 200, tjener 200 000 kroner dagen som, bitma, som midtbanespiller på Liverpool. Ja ja, da kan, tjene, da kan du, handle sånn hver dag. Det er ikke dag, da, så mye masse. som folk tjener i år engang. Jo, kanskje. Jo, det er det. Ja, 200 000 er vel øh, minstelønn. Nesten. Ja hvis du jobber fulltid. Ja. Så ikke noe mer på Liverpool-fronten, altså? Nei. Flere Se og Hør-nyheter? Nei, jeg tror ikke det. Skal, vi ta, skal jeg ta og finne fram noe i Jarlsberg Avis? Det er eh, tirsdagsutgaven, altså for den 26. november. Og så her er det Her er det noen som har eh, en seks 6B skal dra på leirskole i I ved Ekeberg skole. De har samla inn penger Eller skal samle inn eh, penger til leirskole ved salg av eh, kaker. Kaker, rett og slett. Men eh, rektoren vil ikke gi dem fri. Hva syns du om det, Karen? For da blir da, da blir ikke i skole, det blir liksom sånn du må ta deg fri, for det er ikke arrangert av skolen. Det er foreldra som ordner. Så du, får, så du må da ta, ta, fri fra skolen? Ja. Det er teit. Men vi fikk ikke lærerskole i det hele tatt. Vi fikk ikke lov til å samle i det hele tatt. Nei, dere fikk vel en sånn eh, tur til Hvor var det dro hen? Eh, Sandsletta. Sandsletta. Det Og det var liksom ett døgn. Ett døgn? Ja, det er jævlig tåpelig. Ja, vi var jo på, på flott leirskole, vi. Ja, dere er heldige. Mm. Det var bra, det. Så absolutt. Eh, Selvfølgelig skulle ikke vi få det. Alltid oss. ja ja, men du Fikk ikke lov til å ha mobil lenger når vi var der, og så ble det at vi ikke fikk leirskole, og så bla, bla, Ja ja, bla. men vi fikk jo ikke mopedopplæring, da. Vi mista den, vi. Får ikke vi heller det? Nei, men vi var første året, da. Ja. Det er ganske kjipt. Men vi, vi, vi har mista òg. Ja, ja, ja. Men samtidig så er det fint, da. For jeg tok lettlappen istedenfor. Noe, noe gøyere enn å kjøre moped. Eh, flere angrer også på at jeg tok mopedlappen. Skal vi høre på litt musikk snart, eller? Skal vi ta og høre på litt musikk, sier Karen. Og da kan vi ta og sette på sangen som broiler. jeg har lagt. Skal høre på Broiler? Ja. ja. Da hører vi på Broiler, da. Colors heter den helt ny. Vi skal ha den for satt en gang snart. Det var eh, Broiler, med Colors. På, og det programmet du hører på, er Radio 69s Kjendisnews. Med blant annet uh, Karen Linnås uh, eh, bak Karen Bieber, vet jeg. Nei, slutt, da. Vær så snill. Det blir for dumt. Nei. Jo. Og så, Nei. så har vi noen eh, <clears throat> flere nyheter på lager. Det er lokale nyheter det går i nå. Og nå er det sånn at uh, Haslestad Bruk, som er den største bedriften i Hoff kommune, så vidt jeg veit, skal eh, må ha utslippstillatelse for å vanne tømmer, rett og slett. Og det, det betyr At det, det, det, det visstnok forurenser å vanne en tømmerstokk. Eh, skal vi se Ble i september foretatt befaring av vannområdet omkring Skal vi se Omkring eh, bedriften og Holm, som da har kjøpt opp eh, Harstad bruk, som mange veit. Eh, ja, det er det at det er eh, At du må, du må, du må godkjenning for å få lov til å vanne tømmeret. Jeg kan ikke se hva som eh, skal liksom forurense ved å sprudle litt vann. Å, karen din også. Sprute. <laughs> Det var morsomt. Ja da, han det. Og Har de vil sjøl de vil selv ha ned utslippene på, på vanning, da. Og så er det det med nedlegging av Eidsfoss barnehage. Igjen? Ja. Var det ikke det som ikke skulle bli, da? Nei, den truer med nedlegging nå òg. Ja, og så er det den saken med de derre eh, fotballspillerne som Nei. Eh, fotball, fotballsupporterne som satt i Holmstrand og skulle eh, se på fotballkamp. Og så skåra Everton, og det, det, var kamp da mellom Everton og Liverpool. Og så skår, gikk Everton opp til 3-2, var det vel. Og da blei disse eh, eh TV-seerne, eller supporterne som støtta Liverpool, blei veldig forbanna, rett og slett, og begynte å hyle og skrike inne i leiligheten. De bor da sannsynligvis med mange naboer, og det bråker så mye at det høres ut som eh, at noen oppfatter det som om det er eh, vold eller eh, konflikter på gang, så de ringer til politiet. Så de får politiet på døra for å ha sett på fotballkamp. Ikke en ting vi ville opp, opplevd her ute på landet, i hvert fall, Karen. Nei. Har du Nei, du er vel mer på hyler når det er Bieber. Da hyler du litt. Ja. Ja, det er kjempeviktig. Noen som hører det. Justin Bieber just, Hæ? Hvis jeg hyler her hjemme, så kan det ja. høres, men jeg tror ikke det er noe som gjør det. Katt, katta blir i hvert fall forbanna, tenker jeg. Skal vi se om vi finner uh... Ja, er du uh, Syns det er dumt at kanskje Eidsvolls barnehage skal legges ned? Og dumt for de barna som går der, da. Og den som har jobben der. Mm, blant annet var bestemor jobber der, så det ja det hadde vært eh, fint om den kunne Og Da blir det mindre ba barnehageplasser, ikke så plass til mange flere. Vel, eh, det var vel en avdeling som skulle eh, åpnes igjen i Hoff, eller hva det var for noe, var det ikke det? De har jo fire-fem avdelinger allerede. Ja, men de hadde vel lagt ned en, en avdeling Hoff, så kunne den eventuelt åpnes igjen i Hoff, så vidt jeg vet. Og så er det vel det at den er dyr å drifte, den der barnehagen. Det er jo nesten bare utgifter koster jo, får jo litt inntekter på, for barna som går der, men det dekker vel ikke alle utgiftene som er. Så det er ikke noe Hvor mye koster det ca. for en unge? Det må du ikke spørre meg om. Jeg tror det er ganske dyrt, men det er eh, fortsatt ikke nok til å kunne drifte kommersielt, eller at kommunen tjener penger på det. Sånn at det er øh, eh, eh, styrker kommunens økonomi, da. Så det er det som er øh, og det står at målet er å sentralisere kommunen. Virksomhet til Midtbygda, som da aka er Hoff, som ligger sånn midt imellom ja, Midt imellom og midt mellom Sømmerfoss er vel ganske nærme Hoff, mens Eidfoss ligger drøye mila og litt mer enn det, helt ut ved eh, strekker vel seg forbi Torju camping og der. Og så nedlegginga av eh, en veldig Som er en kanskje det største landemerket vi har her i Vassås, eh, eller kanskje det eneste. Det er Vassås kjerke, som også kanskje kan eh, bli eh, lagt ned. Alt blir lagt ned her, det kommer ikke til å bo noen her om noen år. Alt blir lagt ned, vet du. Men det, oi, det er ikke så Det er vel ikke den største krisa om den blir lagt ned, men det, jeg lurer på hva de skal gjøre med den. hvis han blir lagt ned, da, hvor skal de bare la den stå råtne? Da blir den jo veldig stygg. Den blir vel helt grønn til slutt som blir like grønn som taket. Vasker de den nå i det hele tatt? Gjør de det Ja, jeg regner med at menigheten holder den i orden. Og så er det kommunen som har utgiftene på andre. Og da må de ut med 500 000 kroner for et nytt elanlegg i den kirka. For at uh, eh, 15 stykker skal sitte og, og be til luft der inne, altså. Hva syns du om det? Ja? Ja, er det litt tåpelig at det skal være tre kjerker i en liten kommune på 3000 innbyggere? Nei, litt... for jeg skal meg der. Ikke... Ja, det er det som er viktig, ja. Så de kan legge ned dagen etter, altså. Ja. Etter du... Så Bare ikke... jeg får konfa meg der. Så du ikke konf... såkalt konfe deg i hoff? Nei, jeg vil ikke konfe meg hoff. Hvorfor det? Er, er, det, er, det, er, det, sånn... det er ikke der jeg bor, det er ikke der jeg er født. Er det, er det jeg sånn- kødda, ikke der jeg er født heller. Så, du er stolt av å være fra Vassos? Ja. Yeah. Du liker deg i Vassos? Eh, det er kjedelig her, men greit, det. Hvorfor er det kjedelig? Fordi det er ingen rundt her. Det er ikke noe å gjøre. Det er ikke butikk i nærheten. Det er ikke noe å eh. gjøre her. Nei. Ser ut som Arne gjør her på iPoden i hvert fall. Åh, ah, oh, herregud, da. Det er så mye som skjer på denne iPoden. Hvis jeg skal til hoff, må jeg sykle. Ja, det var jo dumt, da, for du, men det måtte du gjort uansett, da. Nei. Jo, du måtte sykle og skulle du bodd i sentrum òg. Ja, men det er mye nærmere. Nei, det, det er mye nærmere. Godt. Ja. til butikken, liksom. Nei, her er det jo stille, da. Her kan du fyre opp en motorsag på søndag, uten at noen bryr seg. Noen, <clears throat> noen bryr seg, og fatter'n bryr seg. Fatter'n bryr seg? Han blir sur hvis andre gjør det. Spørs når på tida der, da. Mm, er det midt på dagen, så går det vel. Så det er ikke noen for eh, nedlegging av eh, Vassens kirke også? Altså. Nei, da blir det helt stille her. Mm. Skal vi høre på en, eh, en, en bitte liten sang, eller? Ja, Tumber. Nei, Timber. Jeg kan ikke høre på den andre nå. Nei. Nei, Jeg er så lei av det. Nei, den skal jeg høre på. Ah, ok. Da kan du høre på den andre etterpå. Ja, greit. Kjør på. Få i gang sangen.